hadisa. An Ebi Enes, an Enes ibn Malik, pardon, رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao došao je Beduin i mokrio u kraju mešćida poslanika sallallahu alaihi sallam. fezeđerehu nasu fenehahum nebiju sallallahu alaihi wasallam. Pa su ga ukorili ljudi, a njima je, njih je spriječio u tome vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam. Falemma kada beuleh, pa kada je završio mokrenje, emara nebiju bi zenubin min ma'in fe uhriqa alihi. Pa kada je završio mokrenje, naredio vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam da se donese posuda vode, <clears throat> kanta sa vodom i da se polije na to mjesto gdje je mokrio. <clears throat> Znači hadis, kao što smo do sad nema potrebe potvrđimo, znači ovdje e, nastoji da navede hadise na lehi. E, hadis ovaj, e, govorimo znači da smo ušli u poglavlje, u poglavlje vezano za za čistoću, za čiste i nečiste stvari i oklanjanje nečistoće i tako dalje. Pa jedan od tih hadisa I ovaj hadis, znači koji govori o tome <clears throat> da je da beduini e, koji nisu bili e, što je poznato njih bilo da znači da, da je raširan bio džehl i krutost u ophođenju ponašanju zbog toga što su daleko bili u sredini E, gdje se moglo nešto da nauči i, e, i, znači, i kulturni, i civilizovani život, a pogotovo se nauči e, adabe islama, obhođenja sa, sa vjerom sa kojom došao Muhammed sallallahu i bilo je zaočekivati da se ono ovako ponaša kada je došao u mešćid, pogotovo prije, znači mešćidi nisu bili sa tepisima. to je tek poslije nastalo, znači za vrijeme u drugoj, drugoj e, stotini godina po Hidžri, za vrijeme imama Malika, da su u mešćide stavljali e, određene vrste ovaj, deka, tepiha i tome slično. Da su prostirke stavljali raznorazne. Prije toga, znači, bila je prašina, bila zemlja. Pa je on mislio, e, znači, on je svog džehla i neznanja otišao u kraj mešćida i mokrio. <clears throat> I naravno na to su reagovali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i e, i to e, žešće su reagovali u smislu da su krenuli neki prema njemu, kako došlo u drugim rivajetima, e, jer je to za njih bila krupna stvar, da u mešidu, da mokri, i krenuli su prema njemu i podigli glas, na njih zagalamili. Ovdje je znači skraćena verzija ovog hadisa, ovdje je Mutefakon Alihovo je skraćena verzija. U drugim rivajetima došlo detaljnije pojašnjeno šta se desilo. Pa ih je u tome spriječio poslanik sallallahu alaihi wa uh, U ovom njegovom spriječavanju se odlike to više stvari, uh, da je spriječio da ga ne prekidaju mokrenju, to je jedna stvar. Druga stvar, u načinu ophođenja prema, prema osobi koja je džahel, koja je neznalca, koja nije poučila, naučila određene stvari. I kada je on završio, znači, mokrenje, uh, poslanik sallallahu alaihi wa je naredio da donesu kantu vode i da se prospi na to mjesto gdje on mokrio. <clears throat> Ono što se zaključuje iz ovog hadisa, odnosno propis koji se izvlači iz ovog hadisa je to da e, mokrača kao nečistoća, znači prvo dokaz da je ovdje da se mokrača e, tretira kao nečistoća, a drugo da se čišćenje mokraće na zemlji čini sa vodom, Znači nije uslov da se odnese taj dio gdje je da se odnose taj dio zemlje da se odnese. Nego je dovoljno da se pospije vodi. I, i to ne, e, i to ukazuje još na jednu stvar, a to je znači e, da je dovoljno bila kanta vode za, za jedno mokrenje jedne muške osobe. Što znači, što e, ovo je dokaz one skupine učenjaka koji kažu da da znači e, voda u kojoj ima kulletein, kako je došlo nam u hadisu, a to je oko 200 litara, prilike, shodno razilaženju 200, 250, 300 litara, da dakle, ako u nju padne neđaset, ako u nju padne neđaset, ili, e, ili voda ako je ispod 200 litara, e, na čemu je skupina učenjaka kažu koliko god da neđaseta padne, ta voda je nečista. Ovaj dokaz, ovaj ovdje hadis potvrđuje u stvari da, da nije tako, jel? jer je jer jedna kanta je bila dovoljna da se, da da se očisti e, nečistoća mokraće. Da je tačno to, da je, da, da, znači, da je nešto što je ispod 200 litara, da je bilo koja količina džaceta da uđe, da je postane nečisto, Znači ovdje u ovom slučaju bi nam trebalo donijeti dosta vodi da se pospi na ovo mjesto gdje je mokrio e, Beduin. Što znači da, da poimanje tog hadisa, poimanje, razumijevanje, u hadisu je došlo što je iznad dva kulleta, a to je što je iznad 200 litara, kaže laju su hušej. Ne čini ga nečistim ništa. Znači, nije značenje toga ako je ispod dva kulleta, ako je ispod 200 litara, da mora biti nužno nečisto. Nego može biti nečisto, može biti, e, može biti čisto. Znači, ovo je skupina učenjaka. Znači, ako je, ovaj, može biti nečisto, znači, ako promijeni jedna od tri svojstva, poznato, ako ne promijeni tri svojstva, onda je čisto. Što tema za sebe govorili smo o tome prilikom govora o, e, e, u fikskim meselama. E, drugo, hadis ukazuje na obavezu, na, obavezu iskazivanja poštovanja ili nekakvog edeba prema mešidu, odnosno da mešid treba biti čist i uredan. Također had, sa hadisom učenjaci dokazuju koliko je poslanik sallallahu alejhi bio Eh, na visokom stepenu eh, ahlaka, lijepog opođenja sa ljudima i onima koji pogriješi. Eh, shodno baš ono kako došlo u drugim hadisima, jesiru valatu asiru, olakšavajte, a ne otežavajte. Jer je uputio Beduina na jako lijep i blag način da ne priliči što je došlo u Zingivatu, da ne priliči e, da se u mešćidima radi ovo što je on uradio. Jer su mešćidi, kako je došlo u Zingivatu, mešćidi su napravljeni zbog ibadeta, zbog namaza, zbog učenja Kur'ana, zbog zikra i tome slično. <clears throat> Naravno, u drugim hadisma je potvrđeno koje su sve radnje dozvoljene da se radi u mešćidima. Od jedinja, od spavanja i tako dalje. Eh, do te mjere, znači, eh, poslanik sallallahu alim sallam se eh, drugačije u ovom slučaju obhodio prema ovom Beduinu, za razliku od, od skupina koji su ustali krenuli da ga čak i tuku, da je taj, da je taj Beduin rekao, kako je došlo u drugim rivajetima, kod Buhari u redosnom rivajetu je došlo da je ovaj Beduin rekao, nakon što je završio mokrenje i došao do poslanika, sam rekao Allahu merhamni wa Muhameda, Allahu moj, budi milosti prema meni i prema Muhammedu. Vola terha ma'ana ehada. I nemoj biti milostiv ni prema kome drugi mimo, mimo nas. Znači, eh, iz ovog se razumije da je on da je on bio ljut na ove što su reagovali na njega, nas habe, a da, da mu se svidio, jako mu se dopao postupak poslanika sallallahu sallam koji se blago u ovom slučaju podio u, znači, u, način poučavanja neznalice. <clears throat> Eh, dalje, eh, kažu učenjaci da ovaj, ovaj hadis ukazuje na to da, da je poslanik sallallahu alejhi poznavao jako dobro poznavao prirodu ljudi prirodu ljudi pa se obhodio prema njima na onako kako odgovaralo to njihovoj prirodi naravno u poučavanju <clears throat> također kaže hadis sa njim se dokazuje i to da kada imamo kada imamo dvije štete da će se desiti. Jedna je veća, jedna manja. Da u tom slučaju propisano je, znači dvije štete će se desiti, nužno se jedna od njih dvije mora desiti. Da je tada propisano da se učini ona koja je manja u odnosu na onu koja je veća. Šta e, e, iz čega se to zaključuje iz hadisa? E, Beduin kada je mokri u mešidu, šteta mokrenja u mešidu je jedna stvar, a šteta da se on prekine u tome druga šteta, znači. To su dvije, dvije, dvije različite štete. Pa je data prednost da on završi mokrenje u odnosu na štetu da se prekine. Odnosno da, da se prekine čime bi e, da naštetilo njemu samom, kada bi prekinuo njemu samom i da bi sebe, da bi to, u tom slučaju mogao sebe da, da prvo da, da, znači da, da dio mokraće ode na njega lično, i e, šteta na njega tjelesno da, da mora prekinuti sa, sa mokrenjem. Pa je data znači, e, prednost toj manjoj šteti koja će se desiti, a to je da završi mokrinje, pa će se poslije to očistiti u odnosu na tu štetu koja se desila njemu. <clears throat> Također ga sad Isus dokazuje da ljudi koji su udaljeni od gradova, od sredina, od civilizovanih mjesta, da kod njih pravlađuje prevlađuje džefa i džehl. Džefa to znači e, grubost, krutost i neznanje. I to je tačno ovo, je potvrđena poznata stvar. E, sad nismo dokazuju također da je propisano blago se obhoditi sa neznalicama prilikom poučavanja e, vjeri. Andalusam, Andalusam. Andalusam